A zatim je posebna čast što ste mi ukazali poštovanje da se večeras družimo zajedno i da budemo od oni koji će o Allahu i Tebareke o ta'ala vjeri nešto ponoviti. Ne Bog zna nešto novo naučiti, ali ovo je din i u njegovom ponavljanju je svaka ljepota. I mi svakodnevno po 17 puta najmanje suru Al-Fatiha proučimo na namazima. I uvijek je taze, uvijek je friška, uvijek je lijepa, uvijek je prijatna. A zatim, kako kaže poslanik alaih salatu wasalam, men lem lin Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan i gospodaru ljudi. Pa vam ja zahvaljujem ljudskom domenu na ovom lijepom odazivu i na ovome naučnom mjestu. Jer kaže poslanik alaih salatu wasalam, srtu bi bab, pomogla me omladina. Dva dječaka, kako kaže Ibn Mes'ud, jedan sa desne, jedan sa lijeve strane, na dan bedra kažu Amidža. Prvoga dira ovaj sa desne strane, a ima 15 i žilet godina znači mlad, ovaj drugi još mlađi, i kaže mu, pa kada ga je vidio Ibnu da Ibnu Mesud bio nizak, mal ashab, kaže, pomislio sam u sebi samom da mi je ovdje Omeraga i Hamza. Ja je onako slab, nejak i dva dječaka oko mene. Kogod naiđe, nema nas nigdje. A oni me, kaže, diraju, kažu, o Amidža, o Amidža, znaš li ti ko je Ebu Džehel? Tako ti Allaha, hoću nam danas samo pokazati kako izgleda Firaun ovoga vremena. Govorimo šta znači omladina. Ona je kičma svakog društva. I ona donosi promjene, pa se to i od nas, to jeste od vas očekuje. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, našeg poslanika, Onoga koga je Allah Đelešanuhu postavio kao šart između nas i dženneta. Koga je poslao pa kaže u amar salnake illa rahmetan lil alemin. Nismo te poslali Muhammede osim kao milost. I ne samo ljudima i džinima. Iako je ovo na prvom mjestu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Jer da je bilo samo ljudima i džinima, onda bi bilo vama arsalnake illa rahmetil lil Nego je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem poslan kao milo svim svjetovima. Kamen mu je vikao selamu alaikum. Kasva deva je umrla od tuge za poslanikom alaihi selam. Mnogi ashabi su doživjeli srčane i moždane udare. I padali, znači u komu? Samom činjenicom da su čuli da je umro poslanik i selam. Pa je rekao Omer radijallahu anhu, ko kaže još jednom i dođe do mog da je umro Allahu poslanik, glavu ću otkinuti. Nego se sa njim desilo kao sa Isaom i selam. Uzdigao ga Allah te bareke o ta'ala sebi, a zatim će biti ponovo vraćen. A zatim, draga moja braća i cijenne sestre, Pred nama je danas jedna velika super velesila koja danas je na pozornici ovoga Dunjaluka. Ko pogodi o kojoj se vele radi, ima pravo na sladole i maju ne sada. Ta vele sila zaokupirala je čitav svijet. I vidljivi i nevidljivi. I ljudi i džini kahvendišu, sjede i pričaju. O toj vele sili. Tu vele silu pokušavaju da unište davno nekada još prije, četiri, znači prije 14 stoljeća ili vijekova. Razne smicalice i varke i spletke prave i žele da utrnu Allahu svjetlo, ali im ne polazi za rukom. Zaista je Islam vele sila. Nisam rekao da su muslimani vele sila, o tome ćemo kasnije. Ali zaista je Islam vele sila. Zamislite danas, kada bi neko došao sa patentom, a to je nemoguće, i rekao, ja imam kod koji se zove IMT, ima li mene tu? Da što više ja para dobijem, ali imam kod kako da islam uništimo. Samo je cijena, znači, ogromna. Nisu nikako milioni, nego su trilioni. Ne znam ni kako se kažu milijarde na kvadrat. Da li bi se nevijenici umorili i da li bi u tom pogledu imalo škrtalili? da ugase Allahu svjetlo. U vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem u Medini 40 dana ne dolazi objava. I odmah jedan od židova ustaje na noge i kaže etfa Allahu nuren alladhi kane je'ti ala Muhammed. Utrnuo je Allah svjetlo koje je dolazilo Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Pa je Allah dželle šanuhu objavio يريدون bi afwahihim. Wa yaba ويأبى illa an yutimma يتم walau ولو al kafirun. Ovo je u suri Teube. U suri As-Saf, sličan ajet. Yuridune li yutfiju nur Allahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi. Ole al kafirun. Oni žele svojim ustima da utrnu Allahovo svjetlo, da utrnu Islam. A Allah hoće da Islama ima. I Allah hoće, to jeste da njegovog svjetla ima, to je Islam. Pa makar ne bilo povolji nevjenicima. Ovu super vele silu, što je više diraš, što o njoj više pričaš, što, je više proučavaš i sa njom se družiš, dobiješ jekin ubjeđenje. Da je ovo zalike dinul qajim. To je sigurno jaka vjera. Jer da nije jaka, 114 sureta, 6000 i kusu rajeta nešto bi nevjernici smakli da nema. Oni bi pokušali ne samo svojim ustima, nego bi svojim imecima i životima sve potrošili da utrnu Allahu svjetlo i zato se zovu El Kafirun. Nevijenici. Znači, kafir je onaj koji želi istinu da stavi negdje u rafu. Bolje je rečeno negdje da je zakopa za sva vremena. Ali ne mogu. Ovo je jaka i čvrsta vjera. Ali gdje je problem? Walakinne ektara nasi la ja'lemun većina ljudi muslimana pogotovo ne zna snagu ove vjere. Ne zna moć ove vjere. I zato definitivno svi se moramo složiti da je islam vele sila. Evo pogledajmo šta. Pod navodnim znacima napredna Europa. Ne znam u kojem smislu, ako ćemo u ovoj tehnici, onda kažemo amin, tako je. Ali ako ćemo o moralu, ili bolje kazati ne moralu, onda se Noju divimo, a njima se nimalo ne divimo. Noj u mnogo stvari zna biti kulturni. Bar pokrije glavu. Toliko je pametan da treba glavu sakriti, a za ostalo ga ne pitaj. Oni danas se sastaju. Napravili su Europsku uniju. Molim te lijepo. U Bugarskoj još ima kuća koje su slamom pokrivene. Još ima Bugara koji ne znaju četiri strane svijeta. Ali oni su punim ustima ušli u Europsku uniju. Zato što znaju oni dobro da ova vele sila Islam kako kaže skoro jedan Srbin na nekom od foruma, kaže gospodo Srbi, možemo mi negirati to da mi nismo, da nemamo turske krvi u sebi, a i tu kažete, belo lažemo. Ali ne možemo negirati jastuk, jorgan, čašav i napravlja i dalje. Mi nismo znali šta je to. Tada je ta vele sila napravila mostaru Mostaru. Mogli su neku skelu skova da se ide prema Neumu. Da pješadija prođe. Ali vele sila uvijek razmišlja dugo. Na dugoročno. Na duge staze. Pa tako danas evropski zapadni krugovi sjede. I danonočno sjede i razmišljaju kako ovoj sili stati u kraju. I definitivno Švabe kažu do 2050. Njemačka će biti prkata. Turci će sigurno zavladati. Znači, ako uđu Turci 2018. kako su nešto najavili, onda bi to moglo i brže biti. Ali ako ne bude, znači oni to i to predviđaju. Znači, danas, draga moja braćo i cijene sestre, sav dunjaluk, hajte mi da nađite danas čovjeka koji za sebe kaže da je pametan, a islam nije budalama objavljen, da je nezainteresovan u pogledu islama. Nema takvog pod ovim nebeskim svodom. Nema čovjeka koji hoda zemljom danas, a da nije zainteresovan da se bori ili radi za islam. Nema više neopredjeljeni. Svi su rezervisti, svi su znači mobilisani i svi se dijele znači na dvije stranke. Hizbullah iz Kur'ana, ne iz Libanona, i neki drugi Hizbu šeitan od šeitana i njegove klike. I sav svijet o tome priča. I više nikome na Dunjaluku nije nepoznata brada, nije nepoznata hijjama, nije nepoznata, znači, ta alternativna medicina. Nije nepoznato da muslimani klanjaju, da se čiste. Kažu, skoro jedan francuz ganju darinski i uleti u Meku. Jacija direktno iz Harema u Meki. Kaže samo Ibret, Čovjek jedan kaže, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha kad slatu. Nije, kaže, izgovorio tri, četiri rečenice, postroji milion ljudi i stade mirno. Kakva je, kaže, ovo vjera, šta je ovo? Čovjek sa pet rečenica postroji milion ljudi i odmah spremni. Šta će kaj je sad biti, kud kreću? Kaže, kad jedan kaže Allahu Akbar. a prevedeno na francuskom, pa njemu interesantno, Bog je najveći. Allah je najveći. Pa je njemu i kamet i safanje muslimana u namazu bio sebe da primi islam. Znate li koliko je švaba primio islam? Samo jedući one donere. Ukusan, lijep, halal. Turčin na nasmijat, brkovi mu tu. Sablju drži, vazda života u njemu ima. je švabo pokiso Znači, ova vjera, s koje god strane pokucaš, ona je ibret. Ona je ibret. I zato je to vele sila, koja će definitivno zavladiti čitavim svijetom. I to mora biti naše vjerovanje. Ko u to, draga moja braća, ne vjeruje, odma večera se ka upali bojler, nek sebi pripremi čist veš, neka se okupa i nek razmišlja šta je kazao. Jer kaže mi jedan bošnjak u Sloveniji, kaže jedan bošnjak došao Slovenci i kaže mu šehadet. Kaže on, ne znam. Kaj, de ti mi ne znam ni ja. Pozivaš čovjeka u nešto i ti ne znaš što ga pozivaš. Znači, takav se treba lijepo i psihički i fizički okupat. Okupat se vodom i šamponom dobro, od tih naslaga grijeha koje je pokupio ovoj epidemiji gdje se mi danas nalazimo, bosanskoj, a onda se okupati, znači, duhovno, oprati te naslage sumnji sa svoga srca, ne poznavajući prirodu ove vjere. I onda da počne da vjeruje, opet mu ne vjeruje, opet mu ne, ne ide u prilog, ako bude imao šubuhata, da će ova vjera ili onda se moramo deklarisati kao kršćani. Jer kršćani kažu da je Bog ubijen, odnio sve grijehe sa sebom, mi trebamo formalno samo sedmično da navratimo, da se ispovjedamo šta smo sve za sedam dana nakusurali od grijeha, da to fratar i po prekriže, idemo dalje. Ili ako uzmemo drugu logiku da je to Boži sin, on će se zauzeti kod Boga, pa će to nama dok mi muslimani smo ubijeđeni da će Isa alaih salatu doći prije kijametskog dana i ubiti muftiju židovsku koji se zove Deđal i poraziti kufr, slomiti krst, taj idol koji se obožava. Sinoć papi pozlo i pade. Žena skočila na njega, skrhala i njega i on je prat reko njega. Ne može kufr nikada uživa ni pet minuta. I opet kažu, ona nije dobra, nije u redu. Pa dobro, kako je nakon znala da se džikne, da preskoči ogradu, da isplanira, pa budala, dovoljno mu je što je budala. Sad je samo problem što vjerovatno nije muslimanka, pa to ne mogu da nazovu da kažu ovo je kršćanski terorizam. Pošto samo može biti islamski terorizam, i može biti islamofobija, a ne može biti drugo ništa. Zato, draga braćo i cijene sestre, zaista islam je divan. Divna li je ovo vjera, ali jesmo li mi divna vojska za ovu vjeru? Prokleti Tito okupio je Slovenca, Albanca, Bosanca, Roma, Srbina, Mađara, sve nacije koje su bile ovdje i našao im posla i otpjevo im od Vardara pa do tri glava. Oni mu uzrat pjevali druže Tito, mi se kunemo. Znači, zakletva, pokornost, obožavanje. Da sa tvoga ovoga, ove tvoje scene podijelio sam lopata i šta ostalo, da budemo rudari i poniženi, s ovoga puta nikad skrenuti nećemo. I zato Alija Sirotanović, kada mu Tito dio dati ključeve u Titovoj ulici, kaže druže Tito, lopatu mi povećaj. I povećao mu je Tito, znači Haman na metar. Široka koliko je dugačka bila, crkni kad si budala. I tada je musliman samo mogao da bude rudar ili policajac da tuče muslimane. Znači, islam je idealan. Ako je to mogao taj jedan nevjernik, tagut, šeitan, da okupi ljude sa lažnim idejama i podijeli im, podijeli nekakve brigade mladi, gorani. Udruženje za nosenje štafete mladosti. Ovi ili oni. Kako to da ne može ova, ova divna vjera? Jer ljudi uvijek imaju potrebu da se kriju iza jakog. Zašto su se ashabi često krili za poslanika, ali salatu wasalam? Zato što je njegova jedna od muđiza, od 200 muđiza, da je bio najjači. On je jednog mušika u Mekke oborio tri puta. A kažu, toliki je taj mušik bio da kad stane na kožu od kravlje kože, nije ga moglo tri čovjeka pomjeriti sa onom kožom. Toliki je bio. I rekao je, o Muhammede, dolje se pohrvemo. Ako me oboriš na zemlju, primit islam. Pa kažu da ga je poslanik ali islam stavio na zemlju kao što se beba izvadi iz bešike i stavi se na pod. Kaže, ne, ovo je, ovo je sihr, ajme još jedno. I tako je tri puta bilo. Međutim, to mu je povećalo samo nijekanje Allaha Đelešanuhu. Innahum la Oni tebe ne mogu, Muhammede, u laž ikako Toliko te Allah pomogao. I toliko ti je resursa dao. I toliko ti svoje milosti poklonuo. I mudrosti da ti ne mogu nikako stati na kraj. Ali opet mnogi su umrli kao nevijenici. Da zaključimo. Islam je vele sila. Postavlja se pitanje zašto ja i ti ne bi bili mladi Muhammedi za ovu vjeru mladi murati za ovu vjeru. Jer murat znači onaj koji je odlučan, koji je odlučio, nema više dvoumljenja. I zato u Sanđaku murat prvo bode nožom, pa onda pita jel trebalo. Sad je to pogrešno, ali murat je onaj koji je znači donio odluku, riješio se. I zato naše komšije često slave i žive od poraza. Slave izgubljenu bitku na Kosovu i druge bitke. Zašto ja i ti, zašto naša sestra muslimanka ne bi bila pomagač Allahove vjere? Pa zato dobili dva svijeta, i Dunjaluk i Ahiret. Jer ovom vezanje za ovu vele silu postaješ odma vele sila. Jer kaže Ebu Bekr, radijallahu ta'ala anhu, Ko se bude Allaha bojao, Allah će dati da se on, da se njega sve ostalo boji. Vjerujte mi nekada, sam u situaciji da mi stid nekad ufati, zaustavi me policija pa nima nezgodno nekako. Jer se umorio ovo ono, ne znaju ni tražni vozačko, ni saobraćanje, sve, znaš, svetan put i tako dalje. Ne govorim o sebi, to će se svakome vjerniku dešavati. Zato što Allah Đelešanuhu, onome koji iskreno vjeruje u Allaha Đelešanuhu, daje pomoć. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Naše je pravo da ćemo pomoći vjernika. In tansuru Allah yansurkum wa yuthabbit qadamakum. Ako vi Allaha pomognete, sigurno će vas Allah pomoći i stopala vaša ustabiliti. Pa zašto da ja ne budem jedan od vojnika te vele sile. Koliko se današnji zaostali narodi trude da obuče onu uniformu od američkog, američkog marinca i bude ubijen od talibana koji još nema dvije papuče iz jedne firme. A njemu je životna želja da on obuče odijelo neke vele sile. I da se u tome uslika Pati da bude s nekim ko je jak. Pa zato se moramo uhvatiti za islam. Navešimo nekoliko uslova koji ako muslimani uspostavi i ako i u svom životu uskladi, bit ćemo velesila sa ovom velesilom, to jeste mi ćemo biti vojnici te velesile. I u to nema nikakve sumnje što ćemo kasnije vidjeti. Pod broj jedan, draga braće i cene sestre, mi moramo da sa izvora vodu pijemo. Znači, ovaj umet definitivno, kako ćeš ti danas objediniti kršćane koji kažu mi hoćemo da budemo jedinstveni, ali imamo jedan problem. Šta vam je problem? Pa kaže imamo 400 Biblija, kako to sad utanačiti? Hajmo to sada ovaj, analogijom prebaciti na muslimane. Kako danas muslimane napraviti vele silom kada Bošnjo kaže ja sam najveći musliman na svijetu. Možda ako je visine ko onaj bukva košarkaš, to je po metru otprilike tako. Turčin kaže ne, ne, ne, gospodo, 700 godina. Čitajte historiju. Arapi kažu, kad zanijetiš i kažeš Allahu Ekber, ne mereš ni na japanskom i na bosanskom. Dok god ne izađe, salam alaikum rahmatullah, salam alaikum moraš biti Arap. Naša vjera, šta ćeš? Poslanik nije bio Turčin, a pogotovo nije bio Bošnjak. Kur'an nije na bosanskom. Ne tavapi se na baš čarši. Jel? Ova, I tako dalje. I svaki ima svoju neku verziju. Kako od takvih muslimana napraviti vele silu? Jedni su ubijeđeni da je eto Koba Jagi Mohamed Islam u redu, ali eto njegove žene nisu u redu. A ne samo to, eto Džibril nekako pogriješio. Allahu se to more desiti, Džibril trebi otići, ali pogriješi i odneseš 114 sureta Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, a trebu Ali. Ili kažu, ovaj, Naši imani su na stepenu poslanika, imaju veće dreže od poslanika. Ili drugi koji kaže ja stalno sa svojim šehom klanjam i badetim, vidim ga pred sebom. Ili treći koji kažu, znaš, ja bi propao kroz zemlju kad bi bijelu kapu stavio na glavu. A, da, mene neko vidi da sam ja musliman, jedan kroz jedan. Imamo kompleks manje vrijednosti. Kako takvi muslimana napraviti vele silu? Koji kažu, ali izzatu lil Arab, ponos pripada Arapima. Pa i onda židovi koji su sinovi majmuna i svinja postrojavaju i pameti i lekcije im drži. Znači mora se ovaj umme sa vratiti na Kur'an i sunnet. Neko će reći, pa dobro, nećemo iz Biblije citirati. Tako je. Na koji Kur'an i sunnet? Na svatanje Kur'ana i sunneta onako kako ga je svatio Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Ebu Hanifa, Šafija, Malik, Ahmed, šehul Islam ibn Tejmi ibn Qajim i drugi zlatni pojedinci iz ove naše lijepe baštine Islama. Znači, oni su najbolja generacija. Šta znači ashab? Znači, ashab je onaj koji se družio sa poslanikom, ali salatu wasalam, koji mu je bio jaran. I jaran je arapska riječ, da znate. Puno od jara, puno s nekoga gledavo, viđaš se sa njim, će si jarane. Imamo mi puno riječi koje koristimo, a ne znamo kad kaže čovjek helem neise. To je arapska osnova. Hel nesije, zaboravi to, ne, nemoj o tome jel, da pričamo. Imamo mi, znači, u našem svakodnevnom jeziku najmanje 400 riječi koje su originalno, znači, arapske riječi. Somun je debeli hljeb. I zato kad se moji krajišnici počnu svađati sa srednjobosancima, jel hljeb ili je kruh, ja kažem, vište somun, to je debel hljeb, vi volite da je debel, da ga ima puno, da se nađemo negdje na sredini. Nije bitno, bitno je da ga ima, kao što kaže Suleman Harle. Bitno je da ima brašna, kako ćemo ga zvati. Uopšte to nije bitno. Znači, umet se mora vratiti na svatanje prvih generacija. Jer, draga moja braću, u ovoj vjeri, ova vjera ne doživljava reforme. Ovo dobro zapamtite. Znači, badeti ne doživljavaju reforme. Ne možemo napraviti neke digitalne i badete. Napraviti neki neko čudo da klanja za tebe i za mene. Ne može to. Ne možeš povećati ti naš, kažeš, meni je stvarno nešto pet namaza malo, halali, ali nekako sad ovo vrijeme, toplo, toplo, podno grijanje, kažu u Brčkom sudu ja idem, 35.000 maraka platili tepi. Vjerovatno da ti sami tepisi klanjaju, vidjet ćemo ko tamo klanja na tim tepsima. Ako neće niko da klanja, da ja to nosim dalje, da nađemo neke muslimane koji će to dobro zagrijati kad se tako skupi. Znači moramo shvatiti da Islam ne doživljava reforme i ne dozvoljava reforme. Znači u ibadetima dozvoljava reforme u dunjalučkim stvarima. Pa neko će postati pitanje, jel to pozivaš da jašemo devu? Svakako. Pa jednom u životu. Šta ti fali? Zar nije Allah Đelešanu rekao Efela jenzurune ilel ibili kejfe hulikat? Zar oni neće pogledati u devu kako smo je stvorili? Pa samo gledaju devu povećat će se iman. Jer ne bi to Allah spomenuo džaba. Ali nama nije zabranjeno da imamo i okonju, i volva, i, i mujadina, i ostalu, ostalu tehniku koja nam se nudi. Nije to zabranjeno. Jer to ne ulazi, znači, u ibadete. Kad je Hald ibn Velid i Ebu Sufjan el Harb, kad su došli do Medine i vidjeli da su muslimani iskopali hendeke, ovo je prvi put da Arapi vide da je neko iskopao rovove. Jer Arapi nikada nisu zalijegali u bitkama. Prvi put kad su to vidjeli, rekli su kakva je ovo sa zamka i varka. Pa je neko rekao, ima tu neki perzijanac, zove se Selman al-Farisi. Izgleda je on tu tehniku donio iz Teherana. Znači, pogledajte, poslanik sam nije rekao, ti si mušički Ideja se tamo napio i donio ne, ne, ne, ovdje sve ostaje pred Medinom. Ne, ne, sve ono što je korisno i što ovaj ne ulazi u ibadete od dunjaluških stvari, nije zabranjeno da se muslimani posluže u datom momentu. I tako je bilo. Ali u pogledu sami ibadeta tu nema reformi. Ne možemo kazati islam u vremenu može samo biti islam, vrijeme u islamu. Znači, mora se vrijeme pokoriti islamu. A nikako islam vremenu. Pa da kažemo, ovo je područje šljive, nije datule halali, živ bio, ovdje ne može datula. Kažu naši bošnjaci kad su ošli u Tursku, a znate li, a možda ne znate, da je Turk u turski ustav na Berlinskom kongresu se dogovorio sa Evropljanima da svaki bošnjak ima pravo na 250 kvadrata zemlje u Turskoj. Rečite, mašla, to je dobra stvar. Nije to dobra stvar. To je bio dogovor ti to ti steži tamo i Kardelje i Jovanko, a mi ćemo vamo ko fol popustiti. On će misliti da bježe pravi muslimanima, a kod nas, znači, turski ezan, ne, a nikako na arapskom. Ostalo je još malo brkova i to je to. I kad smo čačkali po historiji, našli smo muslimane Alžiru, Maroku, Tunisu, Sudanu, Bošnjake u Palestini, otkud tamo? Pa oni misli da tu je pobjegao iz sa svojom vjerom, kao što je moj dedo bio prodao zemlju i imanje, ali došla zabrana, oni došli tamo na još gore. Oni došli tamo, znači, na još gore. Pa kad su neki došli, dali neke prijedile gore oko Adane i oni vidjeli palme, vidjeli drveća od maslina za koje Allah Žešanu da je tvrdi da je to šeđaratu mubarake, prijatno, lijepo drvo. Pa se fatili motorki i počeli da to sjeću odreda. Kažu, oko vrba kod nas. Da malo raščistimo oko svojih kuća. Doletli tuci, uvatli se za one svoje čalme. Ne dirajte to, to vam je izvor života u budući sto godina. Ja. Hoću da kažem, draga moja braćo, Znači, mi se moramo vratiti Kur'anu i sunnetu i to posmatrati kroz prve tri generacije. Sumlja li neko ovdje da je iko ili da će iko bolje razumjeti islam od Ebu Bekra? Može se roditi nekakav doce do kijameta, neki doktor i da razumije bolje od Ebu Bekra ili od Omara ili od Osmana ili od Alije od te generacije za koju Allah Đelešanu kaže Allahu anhum. Allah sa njima zadovoljan. Znači, definitivno, to je najbolja generacija. Zatim, tabi'ini. Šta znači tabi'in? Onaj koji ide iza ashaba, ako skrene ashab negdje i on sa njim. Ako ide pravo, on ide za njim. Znači, nema ono, pa čekaj, ne bi ja složio sa tebom. Nema toga. Zato su to tri najbolje generacije koje su najistravnije islam razumjele. I zato je se Hasan al-Basri jedne prilike iz Mihraba okrenuo prema ljudima i rekao im, o ljudi, tako mi je Allaha, vi ste se pokvarili. Kada bi došao poslanik, ali salatu wasalam, među nas, prepoznao bi ovu kiblu. Ne znam bi li šta drugo prepoznao. U to doba, a jedan vajs navodi jedno predanje, ne znam koliko utemeljeno, da je Hasan al-Basri sanjao šeitana. I rekao mu šeitan, o Hasane, ljudi se pokvarili. Ja sam, kaže, ljude učio budaleštinama svakakvim. Možeš, kaže, misliti, Hasane, da ja danas od ljudi raznovrsne budaleštine dobivam, sad sam ja učenik, a oni učitelji. Narod se, kaže, Hasane, pokvario. I stvarno danas kada vidiš čovjeka Kakvu budaleštinu možemo raditi? Pa ima da mu šetan zavidi stvarno. Kad mu pogledaš frizuru u datom momentu, kad mu pogledaš određene pokrete, kad mu pogledaš, kad vidiš onoga dirigenta na, bini i tako dalje, ja mislim da mu se šetan divi. Da je stvarno ja to ne bi mogu sve izvesti šta ti izvedeš. Zato, kaže, mora se umet vrat Kur'an i Znate li koliko traje predavanje? Do sabaha. Ali morat ćemo prije završiti jer ja nisam klanio ni akšan Broj dva, draga moja braća, jer bi mogli puno o tome govoriti. Umet se mora okružiti oko učenih ljudi. Znači, ovo je dim koga mora neko protumačiti. I zato kaže poslanik, ali salatu wasalam, innal ulema, warathatul anbiya. Zaista su, kaže ulema, nasljednici Allahu i poslanika. Wa innal al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. A poslanici nisu ostavili ni dinare ni dirhama, pa se ljudi tuku oko toga. Walakin warrathu ilm ali su ostavili znanje. Fa men akhadha bihi akhadha bi hadd al A ko se ufati za to znanje, kao da se očnjacima ufatio. Znači, ovaj ummet mora da sjedne na etehijat. Nije bilo ispodiženja Ebu Bekru da sjedi sa poslanikom, ali salatu wasalam, čitav život i da svaki dan odvoji vrijeme za to. Da bi razumio bitnost ove vjere. Da bi znao Ebu Bekr šta je on u rečenci. Je li on subjekat, ili je predikat, ili je objekat, ili neki zarez, ili nije ništa na kraju krajeva. I ja smo i ti, dragi moj brate, Ebu ništa. Ali nas često, ha, digne nam se nos na UKV. Zato kaže jedan šejh, kogod ima oholosti, neka zna dobro da je izašao iz dva mokrešna kanala. Eto ko si ti, Ebu ništa ko i ja. Sad si ko Bajagi postao Ebu nešta i ne može se sa tobom pričati. Neće da se pokoriš onome koji samo da kaže budi i ono biva i nemate više alija. Ode ti, Kaže da su Franju Tuđmana bili priključili i na internet, ali ne ide, mora umrijeti. Sve su oni, a Titu kad su priključili, priča jedan doktor, kaže jaukao je puno i govorio ubijte me, ubijte me, a ne smije niko kaže, ne znamo jel se šali ili ozbiljno misli. Pa ga pita drugi doktor, a šta ste uradili sa njim? Kaže, čovjek je dostojanstveno živio, pa smo ga pustili da dostojanstveno umri bio zulumčar na Dunjaluku, umrijećeš na ponižen način, tako umiru svi silnici. Firaun se udavio vodom, a govorio je da je Bog, što nisi malo izašao, rekao da znaš dobro plivat bar. Morao se se udaviti vodom. I zato ovaj umet mora da sjedi sa učenim ljudima. Ko su učeni ljudi? Jel to samo onaj ko poznaje teologiju, pa i zna teologiju, to dobro. To su oni kojima se vjeruje. A kome se vjeruje? Onima koji imaju znači preporuku od svojih učitelja i koji su stabilni na onome što govori. Nemaju pretjerivanja i imaju popuštanja. Jer ovo nije glina pa sad napravim nešta, sad razvali nešta. Ovo je vjera. Umet znači mora se okruži oko učenih ljudi. A Allah definitivno tvrdi innema jahša Allahe min ibadihi ulema. Allaha se najviše od njegovih robova boje učeni. Fadlu alimi ala abidi ke fadli kameri ala sajil kevakim. Razlika između učenjaka i abida pobožnog je razlika kao između mjeseca i ostalih zvijezda. Šta su zvijezde u pogledu mjeseca? I zato kaže Alija radijallahu ta'ala anhu Kesar al-Bahri ređulan, dva čovjeka su mi slomila kičmu. Kaže, alimun mutekebir, wa abidun muteđehil. Učen, učenjak, ali ohog. I pobožan neznalica. Ovaj koju god fetvu tražiš, on zna. Ali ti uzgledom kaže, slušaj šta hođa kaže, a nemoj raditi šta hođa radi. A ovaj drugi ibadet izviža neke ibadete, Hoće maka na konac, ali ne ide. Mora znanje. I zato kada kažemo učeni ljudi, to su oni koji su iskreni i ispravni. Znači vidimo njihovu iskrenost. Na iskušenjima ne daju svoju vjeru. Ni za šta. Sa njima se oko toga ne može pogađati. I ne daju ispravnost ove vjere. I zato imam il Buhari kada je primijetio da ljudi uvode matematiku u vjeru. Znate kako naš narod tumači sunnet, ovi stari ljudi. Nadam se, neću ga povrijetni, svi takvi. A i naš je mi diran, ne bojte se. Stari ljudi kažu sunnet je, klanja sunnete, prije podne, poslije podne i mušku djecu osuneti. Ako dobijem marka sa bradom, sunnet je u prevodu, to ne treba. Pa ga vidiš, se kud bježiš iz džamije, pa, nije to fars. Kod njega je u prevodu sunnet, to ne treba. Znači, tako se znači, prilazi sunnetu. A ima i oni koji sunnet matematički, 2 plus 2 4. Pa kad je Imam il Buhari primijetio u to doba da ima ljudi koji matematiku hoće da uvedu u sunnet, onda je napisao Sahil Buhari. Pa je tamo stavio poglavlje gledanje imama dok je on na mimberu. Ti danas uđeš u džamiju, Svak gleda sebi noge ili negdje tamo učešak, hođa gleda u drugi čošak. Šta će tu ko razumije šta? Crkveni ambijent u po Ili prava birtija pola i spava. I zato jedan iskusan hođa, dijete mu nešto nije tijelo slušat. Plače tamo vamo hođinca, svašta daj ovo, daj ono, pa ne ide hođa ga stavi, preda se i počnemo hudbu. A ja vidim, kad god vazim, moram na kraju neke ljude put zaspu, šta ćeš? Pa je on djeto održao hudbu, zaspalo dijete. Kaže hođica, mašala, ti si uspješan. Kako si to uspio? Pa kaže, ja 20 godina ovako radim. Ide to mene od ruke. I zato ja uvijek kad kažem i na kraju, odmah se ljudi neki probudi. A neko ima još 45 minuta. Spavajte još jedan sat. Treća stvar, draga moja a u svakom ovome segmentu o vraćanju Kur'anu i sunnetu do sabaha imamo šta pričati. O sjedenje sa ulemom imamo do sabaha šta pričati, Ali nemamo puno vremena jer je danas vrijeme ovaj dinamičan je život. Ljudi imaju radno i piđamu pa moraš biti oprezan da se ne bi poremećaj kakav dogodio. Ovaj umet mora da se prisjeća lijepih momenata kroz koje je prolazili, kroz, kroz je prolazio ovaj umet. Znači mi kao muslimani treba da se sjećamo da su Arapi koji nisu znali šta je civilizacija za kratko vrijeme uzeli Perziju i Vizantiju. Došli do čuruku tog i masnog ulja i došli do čilima iranski. I keramike u to doba. Znači, šta radi ta djera i taj din? Moramo se prisjećati kako su osmanlije donijeli taj čašap, jorgan, jastuk, kupanje, čišćenje. Kako su muslimani došli u Endelos, a kukaju zapadnjaci, kažu, djeca nam se pokvarila, odu tamo pa čiste kaj zubem i svakom, peru se poslije male i velike nužde. Kad kinu ne kažu pismaca, kažu alhamdulillah, i tako dalje, kaže je pokvariše nam ovu djecu, postaće muslimani. Da se prisjećamo ti momenata kada su muslimani bili napredni. Dođe čovjek u Mostar i napravi od Kamenčića most. I dok jameta će se izgleda ljudi zagledati kao govoriti ko je ovaj stručnjak? Ja pitam Turke u Turskoj, ima li ovakvi stručnjaka ko prije, pa da napravite one stare džamije kada nema, pomrli i odnijeli to znanje sa sobom. Danas napriješ džamiju, za tri dana vlaga u njoj. Četiri dan se tuče mu Mutavelija i Hođa i ostale džematlije. Kao da je birtija, znači neko da tu nema. A odeš u te stare džamije. Odi sam kad nikoga nema u Begovu džamiju. Kažu da ima u njoj kamena iz Libije. Dovukli muslimani akustičnog nekog kamena kad kaže imam Valabbalin da onaj tamo na sebilu mora reći amin. Čuje? Znači akustična džamija. Odi u te stare džamije, ostani sam. Pa ćeš vidjeti kako ti je tu lijepo. A ovdje ove moderne džamije, prepadneš da neko ugasi svjetlo i da te zaključaju u džamiju, ne do Allah. Pa tu bi posla na, na sabahu bilo i za doktore, i za psihijatre, i za policiju. I... E, znači, mi se trebamo prisjećati ti lijepi momenata kada su muslimani bili napredni. Kada su bili, znači, spremni, kao u vreme Mu'atasima, da zbog časti jedne žene svi skoče na noge. Ja neki dan pratim informacije ovdje o vama utusli i bojim se. Nismo ni mi, možda smo u PDK bolji od, generalno, od nekih predjela, a sve je to u PDK i gledam taj ružan prizor o toj maloljetnici koja je otkrivena da je u osmom mjesecu trudnoće i tako dalje i tako dalje. I porediš takav hal. A Anton Hangi koji je bio židov vjeroučitelj u austro vojsci na ovim prostorima, on kaže od Bihaća do Sarajeva ne znam za preljubu među muslimanima. U to doba. A ja danas odgovorno tvrdim da ja ne znam bošnjačku porodicu u nekom širem obliku, da se svi pošteni. Jedino ako svi stanuju kod pošte, pa to nešto. A Boga mi ima tu nekog za odvrat. Neko je uzeo, znači, tog zapadnog stila. Znači, pogledajte kada, kako su muslimani kada bili spremni da zbog časti jedne muslimanke svi skaču na noge. Mi danas možda imamo talike probleme u svojim vlastitim kućama, ali ono, kaže što Boše nema vrata, pa vaza slijegu ramenima i ostao bez vrata. Ništa mu nije jasno šta mu se dešava oko njega. Dalje, draga moja braćo, moramo, kažem, biti ubijeđeni da će Islam sigurno pobijediti. Ko ne bude ubijeđen, odmah večeras kazali smo bojler, kupanje i ponovo šehadet, donošenje šehadeta. Jer Allah Želešanu kaže Huwa alladhi arsala rasulehu bil huda wa dinil haqqi li yudhirahu ala dini kulli u kerihel mušikun. On je onaj koji je poslao svoga poslanika sa istinitom vjerom i uputom da je uzdigne za svi ostali vjera, makar ne bilo povolji nevjericima. Kaže poslanik kada sam, kako bilježi imam muslim, sakupio mi je Allah Đelešanu ovu zemlju pa sam vidio istok i zapad. Doće ova stvar, ova vjera, gdje god dolazi dan i noć. A u rivajetu kod Ahmeda doće islam u svaku kuću. Bila ona zidana ili čerpića. Ponosnikom ponosnika ili poniženjem poniženog. Allah će uzdići ovu vjeru. I nama je poslanik, ali je salatu selam u najtežim momentima da nosio radosne vijesti. Udara Muhammed sallallahu alaihi krampom. U poh Hendeka u najtežu stijenu koja se spriječila i kaže Allahu Akbar, uzet ćemo Perziju, Allahu Akbar, uzet ćemo Vizantiju. Najavio je poslanik Alesan ćemo uzeti Italiju, Rim. I vi vidite neki dan čovjek crkvom pogodi predsjednika vlade i to se kaže kao ništa se događa. Pa kod nas najgori onaj kafanđija ne bi uzeo džamiju pa hođu gađu. Ne bi. On, se osjeti da je to nešto sveto. I on kaže, ja ne idem, eto, hođa u džamiju, ali ja, Bogam vas, molim. Eto, i kažu kada je Tito naredio skidanje zara, pa je, kaže, jedna muslimanka stojala, čekala autobus i krila svoje lice, a kaže, mujo pije sa vlasima i oni kaže, ne moramo je sada ne gledati dobro a Mujo se kaže zaposlio, odreće on jednu gedoru, odreće on sto rasformira, pa da ga nakon toga fino servira. Pa se patio nogari i sredio svu kafanu i sve im tamo skrho i na veliko i na malo, kaže, vi hoćete poniziti moju muslimanku. A on gori haman od njih. Pije sa njima i plaća im. Znači, to je dokaz da mi moramo biti ubijeđeni da će Islam sigurno zavladati. To je Allahovo obećanje. I u to moramo vjerovati i to je sastavni dio vjere u, u, u gajb. Elif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ovo je knjiga u kojoj nema u koju nema nikakve sumnje šta je ona Hudelil muttaqin. Ko mu muttaqije? Ona je uputa muttaqijama. ne ju'minune bil gajb. Oni koji vjeruju nevidljivo. Sve što je rekao Allah Đelešanuhu. Ili rekao njegov poslanik sallallahu alaihi selleme. U to se, znači, vjeruje imanen teslima. Potpunim imanom. Predaješ se tome i nema posle toga nikakvi sumnja u pogledu toga. Dalje, draga moja braća i cijene sestre, muslimani moraju definitivno da se oslobode pesimizma. Mi moramo biti mutefaili, optimisti. Znači, nema pesimizmu mjesta u našem životu. La taknutu min rahmetillah. Nemojte gubiti nadu Allahu milost. Danas muslimana kada vidiš uglavnom kuka, kako je kaj nikako. Šta te boli, kaj sve me boli. Ne do Allah te sve zaboli. Mene zabolio neku noj zub, pa kad nisam sam sebi počeo biti zubar. Još jedan zub. Znači, moramo biti optimisti, a ne smijemo kukati. Na kraju krajeva. Umme danas. Svega ima što Allah ljudima daje. Samo to zlo Pa mi smo od ibadeta napravili nekakve scene i cirkuse. Pogotovo kada znamo da igra Bosna i neko drugi, onda je Taravija za 13 minuta i 45 sekundi. Znači, mi danas imamo blagodati u svakom pogledu, od jela do pića, do ovoga, do onoga. Allaha mi braću. Da ustanu sad ashabi zemlje. Oni bi samo nama rekli dvoje. Oni bi rekli, ovo je taj džennet koga nam je Allah opisao u Kur'anu. Ovo tuzla i ovo sve što vidimo, ove posluge, neke hurije hodaju po putu i tako dalje. Ovo je džene sto posto. Ili bi rekli, ovo je Allah Đelešanu vama, još vam povećava, znači, propast, da što više u džehennem odete. Treće, ne bi znalo nam ništa kazati. I kad vidli ova auta i ovo dešavanja, telefone, halo, halo, birali pretplatnik prisutan ili odsutan, oni bi rekli ovo je džinska posla, bježu zemlju. Ne bi nikako se mogli navikati koji je Allah Želešanu blagodati dao. Zamislite, draga moja braćo, kopanje Hendeka je trajalo šest dana. Valja iskopati oko šest metara širine, tri metra dubine, preko dva i 600 metara. Hiljada ljudi kopa, možete li misliti, zamislite da je tad bar jedan kopaš bio, pa da je malo nešto, jel? Ovaj. Kako je to bilo samo? Gladni svi. Da je poslanik, kada je salatu selam toliko bio gladan, da je počeo da odgladi pjeva. Pa je rekao, Allahumme la ajše illa ajše al Gospodar, zaista nema života, osim života na onome svijetu. Allahumme oprosti ansarijama od muhađira. I oprosti, znači, ansarijama i muhađirima. Pa je Džabir pozvao, došao i šapnuo Allahom poslaniku, kaže Allahu poslaniće, ima nešto u tanđari za tebe za još jednu dvojicu. A žena mu rekla, nemoj me osramoti pred Allahovim poslanikom. I poslanik kada sam izlazi i kaže, o ljudi, hajmo kod Džabira na večeru. Hiljadu ljudi. Džabir je pobjegao prvi. Žena kaže, jesi li me osramotio? Kako si prenio? Kaj je tako sam prenio? Ako si tako prenio poslanije kada sam zna šta radi. Draga moja braća, toliko blagodati mi imamo i opet kukamo. Tako mi je Allaha u Šamu sam boravio, pa onako sjednem u taksi. Imaš onih taksista i on i onaj njegov Jugo Florida ili šta ja znam vlada, 500 eura, i on i ona vlada ne vrijedi. Vidiš Arapa, jadnik, on je zube prve pogubio sve od duhana, ubija se na rate. Ovaj, ali on upalio Kur'an, sluša ujutru. Sjede sa njim, hađija kako ide, kaže, nurun ala nur, hvala Allahu. Allah me poslao kada danas da blagodat koje mi je propisao. A našeg najpobožnijeg brata upitaš kako je kaj nije dobro. A, ova recesija i ovo, ho, nimalo nije dobro. Zato, kao Obama dobio milijardu, i nešto tamo kao mirovnjak, on dva rata vodi, dobio u Ženevi tu nagradu. Kako se ono zove ta nagrada? A? Nagrada za mir. Nobelova nagrada, zamislite. Dobio čovjek koji, znači, izvodi dva rata pred javnosti čitavog Dunjaluka i od njega nagrađuje za mir. To sam kod budala se može dešavati. Kod normalnih ljudi koji poštuju razum, ne može se to dešavati. Znači, draga moja braćo, treba biti zahvala na blagodatima i ne smijemo nikako biti pesivisti. Evo i kod nas muslimana u Bosni nikad bolje nije bilo osim kad su Osmanlije bile. Danas kada pogledamo od jela, od pića, od odjevanja, od ovoga, od onoga, jedino što nam ne daju u Evropsku uniju, ne možemo još, mi moramo ostati ovdje. Ali neki dovi naše komšije, Srbi, Hrvati, jer inako gore se samo može sa H1 i N1 ili oni to kažu krvaća gripa, pa nimalo se ne stide, a mi odmah upakujemo to neke na skraćence. Kažemo muslimani ne smiju biti pesimisti, naprotiv muslimani moraju biti optimisti. Dalje, draga moja braćo, neće ovaj islam doći biti temenni od tahalli. Kao što kaže Hasan al-Basri, nije iman, lejsel imanu, biti temenni od tahalli. Kaže, nije iman po željama i emocijama. Ja kažem, nije, iman po željama i, i naružbama i čestitkama. Nego je, znači, ova vjera traži da ti budeš vojnik za ovu vjeru. Da budeš pomagač Allahove vjeri. Da svojim imetkom, svojim kalemom, svojim trudom, svojim sposobnostima koje ti Allah Đelešanu dao da braniš čast Islama i muslimana i da znaš da je to ibadet, da će te zato Allah te barake wa nagraditi. Jer kaže poslanik alaih salatu wasalam, dalun li šej kefa'ilihi, čovjek koji uputi nekoga na nešto, na dobro, kao da je sam to uradio. Znači, mi moramo biti vojnici za islam. Svak na svome frontu. Student mora da uči, da pokaže vrijednosti islama da islam čisti mozak. Onaj u fabrici, ne smije da trpa kablova i ostalo. Velima, ovo je državna imovina. Onaj policajac ne morate uvijek kazniti, nekada treba imati rahmeta. Znači, moramo biti odgovorni i moramo biti pomagači za islam. Znate kako? Kao što se brinemo za svoj trbu. Ulažemo u ovaj trbu svaki dan. A poslanik sam kaže da je to najgora šerpa koja se nečim može napuniti. E tako moramo živjeti za islam. I da budemo ljubomorni prema islamu. Da se zalažemo svak na svom prostoru. Naša muslimanka da stavi hijab i da zna da satim pomaže islam. I da zna satim da je ona ljepša. Jer Allah kaže da su tajibun ili tajibat. Da su oni dobri za dobre. Čovjek kad se hoće žent ne kaže, e idem ja kakve konobarci naći. Neće to. Zna da u konobarci nema majke. Nego traži čestitu. A i čestita žena ne kaže idem ja kakvog vampira po parkovima tražiti. To bi ovako mogao biti za mene neki čovjek budućnosti. Neće. Znači, ponos je u tom lijepom poročnom životu i na taj način pomažemo islam. I zato, kad smo već kod toga, draga moja braćo, draga omladino, ženite se. Nemojte da vam, da vam ulazi, znači, zapadna civilizacija na velika vrata u pogledu ženitbe. Kažem, nikad nije bilo više blagodati. Ili se ženimo ili kupimo sad čuku, nešto vodajmo. Ali čuku zabranio poslanik kada sam da se voda i svaki dan gubiš nagradu kao brdo Uhud. Beričet. Osim u potrebi. I ne smije da to bude kompleks, pa čekaj, nisam ja još narastao. Nisam još sazrio. Nisam još posao našao. Pa zato kod nas ima nasilno pravo. Pa ima neka tetka u Australiji. Pa ima dedo i on nešto ostavi. Pa u Beričet je u braku. Jer Allah Žešanu kaže ženite neudate i neoženjene. je kunu fukara i ugnihim fadli. ako budu bijeda fukara, će im Allah i svoje milosti. Znači, niko se nije oženio, a da se je morao rastat, nestalo više brašna i ulja i, i ostalo. Allah dadne beričet u tome. A to je prirodnost koju mi svi težimo i koji moramo sprovoditi. I na kraju, draga moja braća, nije 45 minuta, nego 5 minuta, a to je moramo shvatiti prirodu ovoga puta. Evo mi vazimo večeras. Može biti kiramet. Ja znam da možda ovdje ima mladića koji su možda po prvi put, možda klanjaju po koji namaz, možda idu na džumu. Alhamdulillah da se krenulo. To bi bio pravi kerame da sad svi kažemo, slušaj, od večeras nema više igre. Znači, pet vakat namaza, djevojka da kaže, slušaj, stvarno, od večeras pokazivati svoju ljepotu svom mužu, nisam se ja udala za Tuzlu, nego za jednog Tuzlaka, ako Bog da, ovaj. I da krenemo. Neće to biti baš tako. Možda tebe ovo drži, ovo je dopunsko punjenje koje će se ispuhat. Čim izađeš, malo vidiš, ovaj džehennem kome živiš. Pa zbog toga moramo shvatiti prirodu ove vjere. Većina ljudi će biti nevijenici. Kada bi svi ljudi na ovoj zemlji bili nevijenici, jel to škodi Allahu Đalešanu? Šta vi mislite? Znači da svi šest milijardi ljudi od džinima nećemo i brojati. Da oni budu nevijenici. To nimalo ne bi umanjilo moć Allaha tabarake wa ta'ala. Znači vjera ne treba Allahu. Vjera treba tebi. Ti sa vjerom dobivaš dva dženneta. Džennet na dunjalu koji je džennet na ahiretu. Sjedite sa bogatim, pod navodnim znacima, ljudima. Sjedite sa uglednim ljudima. Sjedite sa predsjednicima, ovima i onima i pitajte ih, znaju li oni šta je sreća. Pitajte pape, je li on sretan? Pogotovo osinoć. A nosi zlatni štap. Znači onaj štab, samo kad bi prodali ovdje tu Tuzli, napravili 3-4 fabrike, bi se hajra, ali tako? Nema sreće bez istinskog imana. Ne možeš ti natankati umjesto benzina da staviš sirutke i da kažeš Bismillah Sarajevo. Može biti kiramet, ali to nije, znači, generalno pravilo, to je izuzetak. Može se nekom evliji događati, ali i ta evlija mora na tehnički pregled da vidimo da to nije džinska posla kakvo. Ako je na Kur'anu i sunnetu, pa mu se to dešava, ali dešava mu se svaki dan, onda mu je neki stvarno motor mašallah. Znači, moramo znati da je priroda ove vjere da će uvijek male skupine biti na pravom putu. Do onoga konačnog vremena, kada ćeš se moći, ako bude živio, slabo migrat. Kada će biti blagostanje, ali to će trajati od 7 do 9 godina i neće više. Do tada emanet ove vjere će uglavnom nositi garibi. Možda neki gledaju u mene i kažu, dakle, ovaj, nije on odavdi. Jednom sam ja vazio u Zenici, na jednom skupu, pa jedan policajac pitao do sebe, ko je onaj? Kaže, to je jedan iz Kandahara stigao jučer. Kaže, samo mu još kon treba. Znači, mi smo sami za sebe stranci. ja često vazim nekoj džami i priđu mi stari ljudi kažu, a česti je Fendija tako dobro bosanski naučio? A jedan mi hađija, ja sam do Čabe, došao mene pitao, kada jesi ti naš čovjek? Pa dobro, dite živ, ja se bosiš, prezi, ja sam bošnjak na kvadrat. Ali teško je njemu to objasniti. Znači, ova će vjera biti to. Ne kažem ja sada govorim o sebi, ne do Allah. Molim Allah da budemo ti gariba. Ali će ova vjera biti na pojedincima, a blago tim pojedincima. Bede el islamu gariba, wa se ja'udu gariba kema bede, fatuba lil guraba. Počeo je tako pojedinačno. Muhammed al-Islam je bio sam. I tako će završiti pojedinačno. A blago se tim pojedincima. Za koje kaže poslanik al sam sa ovim hadisom, definitivno završavamo. Kaže, la zalupa ta'ifetu min ummetin vahirine ala l-haq, la yadurruhum men wala men hatta emru Allahi, wa hum Kaže, neprestavno, će u mom ummetu biti skupina koja je vidljiva na istini. Neće im naškoditi svi oni ha, vid ga kakav je. A pusti ga kraj, on će brzo, on će, on ispuhati tako dalje. Neće im sve te opcije naškoditi dok ne dođe Allahova pomoć. Da zavlada Islam, a oni na tome. Molim Allaha Đelešanu da budemo vidljivi na Islamu, da se ne stidimo Islama, da budemo vojnici i vežemo se za silu, super silu, vele koja se Islam zove Molim Allaha Đelešanu da nam bude milosti na sudnjeme danu, da nas uvede u džene da budemo komšije poslaniku, ali salatu wasalam, šehidima, učenjacima i pobožnima, wa hasune ulajka rafiqa, to je najbolji komšiluk, أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله